Esiet sveicināti, skan Svētā Grigora Kristīgās kalpošanas skolas veidotais raidījums Ielūdz Grigora skola pie mikrofona skolas direktors mācītājs Ārtas Druvietis. Šajā raidījumā runāsim par misiju pie jauniešiem un par jauniešu kalpošanu kopumā, bet kā parasti sāksim ar aktualitātēm par to, kas jauns skolā, un arī, kā pēdējā laikā esam paraduši, klausīsimies vēl vienu interviju ar vienu no studentiem par viņu ieguvumu šajā mācību gadā. Šonadēļ skolā notiek prezentācijas pasākums Nedēļa Gregors skolā. Ja Dievs tev ir devis misionāru aicinājumu un tu vēlies iepazīties ar dzīvi Gregors skolā, šī ir iespēja uz nedēļu piedzīvot skolas ikdienu, kāda tā ir mācību laikā. Vēl var paspēt, jo pievienoties iespējams jebkurā dienā. Lai piedalītos, tev jābūt vismaz 18 gadu vecam. Dalības maksa 2 lati par dienu. Pieteikšanās pa tālruni 638 22 403 vai e-pastu skola atgregors.lv. Dokumentus mācībām Svētā Gregora skolā jaunajam mācību gadam var iesniegt līdz 14. augustam. Iestāju pārbaudījumi notiks sestdien, 16. augustā, 2010. Sīkāk informāciju var lasīt skolas mājaslapā www.gregors.lv. Ko tu esi ieguvusi no šī mācību gada Gregora skolā? Varu teikt, ka ar mani ir noticis liels brīnums ir Dieva atklāsme. Man tagad ir droša un pilnīga paļaušanās visās lietās uz Dievu un Dieva darbību un Dieva svētību. Un vēl es esmu tagad sapratusi, ka ticībā mēs tiekam taisnoti, ka grēks mums ir piedots un ka pestīšana ir Kristū. Un vēl man ir ļoti tāda svarīga lieta, ka man tagad ir radusies tāda liela paļāvība drošums un vispār liela mīlestība uz visiem apkārt esošiem notikumiem, norisēm, gan sabiedriskā vietā, vai arī starp cilvēkiem, dabā. Un tā ir tāda ļoti izteikta tā mīlestība, pilnīgi citādi, jo skatos tagad ar citādām acīm uz visu apkārtējo. Nu tad tas arī varbūt būtu pats galvenais – Nu, protams, šeit esmu iepazinusies ar ļoti jaukiem studentiem, man blakus ar pasniedzējiem. Tāpat arī kalpojošais personāls ir jauks, un man vienkārši šeit ir jauki šajā gadā. Kam tu ieteiktu mācīties Gregor skolā un kāpēc? Galvenokārt es ieteiktu mācīties tomēr jauniešiem, jo es uzskatu, ka jaunieši ir nākotnes baznīca. Un jaunieši ir spējīgi ienest jaunas eh, tādas vēsmas arī visā tajā baznīcas dzīvē, draudzē savā. Piemēram, es jau tomēr esmu tajos gados, kad jau nu, varbūt mazāk ir tā enerģija. Ka iziešu dzīvē, tas kā būs manā draudzē, un kā es domāju, ka nu es varēšu, jā, ka es jau neesmu tik ļoti tāda noslēgta, ka es nespētu ar cilvēkiem, un man patīk draudzē, piemēram, pļaviņās, kur es tā vairāk. Mm -hmm. Esmu iepazinusi cilvēkus, nu, bet jaunatnē ir galvenā nākotne. Visi, kam slāpes, katrs, kas laiš, pie avota nāciet dzīvības traumēs plūst, lai bēdas un sāpes tiek aizskalotās viņa žēlastībā no sirds saucām. visi, kam slāpēs, katrs kā svārs. Neviens, lai nenicina tavu jaunumu, bet topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē, mīlestībā, ticībā un šķīstībā. Tādus vārdus mēs varam lasīt Pāvila 1. vēstulē Timotejam 4. nodaļā 12. pantā, un ja mēs lasītu tālāk, mēs varam redzēt vēl vairākus norādījumus, ko Pāvils dod Timotejam. Un zīmīgi ir tas, ka šie ir vārdi, ko raksta apustuls Pāvils, kā tiešām liela un atzīta autoritāte Kristus baznīcā, Timotejam, kurš ir ļoti jauns, jauneklis, var teikt, zaļš, visu acīs, vēl nepieredzējis, nezinošs jauneklis, un mēs šeit redzam Pāvila attieksmi pret šo situāciju. Pāvils nevis saka, Timotē, tev ir jāpagaida, tev ir jāpaugās, tev ir jānobriest, tev ir jāsasniedz kaut kāds noteikts gadu skaits, tikai tad tu varēsi kaut kādu kalpošanu uzņemties. Pāvils saka, kalpo, topi par paraugu. Tur tālāk mēs vēl varētu lasīt, lai viņš turās pie lasīšanas, pie mācīšanas, nododās svētē dzīvē un tam, lai viņš gādā un ir nomodā par sevi pašu un par mācību. Un dažādas citas ieteikums Pāvils saka ar domu, dari to, uz ko Dievs tevi ir aicinājis. Mēs turpat varam lasīt 14. pantā Pāvils saka, nenicina dāvana, kas ir tevī kas tev tika dot ar praviešu vārdiem toreiz, kad presbiteri uzlikta rokas. Es teiktu, Pāvils šeit ļoti nepārprotam pasaka Timotejam, nedomā, ka tu esi jauns vai ka tu esi nepieredzējis un tāpēc neieslīgst apātijā vai bezdarbībā. Kalpot ar to, ko Dievs tev ir devis. Rūpējies par to, ka tu esi labs namturis, labs pārvaldnieks tām dāvanām, ko Dievs tev ir uzticējis, lietotās. Un klāt šeit Pāvils raksta vārdus gan priekš Timoteja, gan priekš draudzes, lai neviens neiedomājas nicināt Timoteju viņa jaunuma dēļ. Lai neviens nespriež pēc tā, ka Timotejs ir jauns, tāpēc lūk mēs varētu viņu neņemt galvā. Šeit mēs varam saskatīt ļoti būtisku principu, ka Dieva valstībā izšķiroši ir Dieva aicinājums, un izšķiroši ir cilvēka raksturs un personība, cik tā ir tuva Dievam, cik tā staigā kopā ar Dievu, paklausībā Dievam, un cik tajā atspoguļojas Kristus līdzība tajā ir būtība. Tas, cik mums kuram ir gadi, tas varbūt kādam kaut ko izsaka, bet tas ir otršķīgs jautājums. Un ja Dievs savaicinājumu ir devis, neviens lai nenicina kādu jaunumu. Un es domāju, ka šie vārdi, kas tika rakstīti toreiz, viņi ir tieši tikpat, ja ne pat vairāk aktuāli mūsdienās tagad. Mēs ļoti bieži varam norakstīt kaut ko, neņemt nopietni kādu dievu darbu caur kādu cilvēku vienkārši tādēļ, ka mums liekas, ka šis cilvēks vēl ir pārāk jauns, zaļš, nepieredzējis. Ļoti viegli mēs paši jauni būdami sev varam norakstīt. Pravietis ieramīja, kad Dievs viņu aicināja, teica, vai es esmu jauns, es neprotu runāt, es neko nedarīšu. Un Dievs saka, nesaka, es esmu jauns, jo tev jāiet visur, kur es tev sūtīšu. Nesaka, es neprotu runāt, jau tev jārunā tie vārdi, ko es tev došu. Tā mēs redzam Dieva attieksmi. Dievam būtiski un izšķiroši ir tas, cik mēs esam gatavi Dievam paklausīt, cik mēs esam tuvās attiecībās, cik mēs pazīstam Dievu. Nevis tas, cik mums ir kādas pasaulē svarīgas rakstura vai šajā gadījumā pat vecuma īpašības. Un šajā reizē mēs arī runāsim par tematu misiju pie jauniešiem, jauniešu darbs, jauniešu kalpošana kā tāda, kas ir būtisks pie tās, kas ir jāņem vērā pie tās, kur nedrīkst maldīties, maldināt sevi, un aiziet garām ne pa Kristus ceļu Dieva darbā. Lai par to vairāk runātu un nopietnāk tie iedziļinātos, mēs aicināsim uz sarunu cilvēku, kurš tiešām ir daudz kalpojis ar jauniešiem, jauniešu darbā un bijis ar viņiem kopā un vēl tagad to aktīvi dara. Cilvēku, kurš arī ir Svētā Gregora skolā lasījis lekciju kursu par šo tēmu, un tas ir mācītājs Girds Prāmnieks. Sakiet, lūdzu, kas jāņem vērā misijā pie jauniešiem? Es domāju, tā, ka pats galvenais vispirms ir mūsu nostāja. Vienalga, vai mēs tagad ejam pie jauniešiem ārā uz ielas, vai mēs darbojamies ar jauniešiem jau baznīcā vai draudzē, tur, kur viņi varbūt Kristu jau pazīst, tas pats svarīgākais ir vienkārši mūsu nostāja, vai mēs esam ejam pie viņiem ar atvērtām sirdīm. Tādi ar Kristus mīlestību un gatavi pieņemt arī tā kā Kristus pieņēma. Jo jaunieši ir citādāki Un tas vienmēr tā būs, ka jaunā paudze būs citādāk. Un, eh, ja tā kā Kristus nāca, tad cilvēki arī bija citādāki. Un Kristus tik un tā viņus pieņēma, ziedoja ļoti daudz ko un arī bija gatavs upurēt daudz ko un iet pretīm, uzmeklēt tos cilvēkus. Un es domāju, tas ir tas pats, kas arī attiecas uz mums, arī darbā ar jauniešiem. Vispirms atvērts sirds, ka mēs esam gatavi viņus pieņemt. Un tad varbūt tās nereti tā, ka mums ir jāiet pie viņiem tā kā Kristus nāca pie mums, mēs nevaram varbūt vienmēr gaidīt, ka viņi nāks pie mums, ka viņi redzēs, ka viņiem vajag kaut kur baznīcā meklēt to garīgo. Bieži tā, ka mums ir jāiet viņus uzmeklēt, un tad mums nāks iet un pieņemt arī to viņu pasauli kaut kur. Tā ir viena lieta, man liekas, kas jāmācās gan daudziem kristiešiem, gan arī daudzām draudzēm, iet pie jauniešiem un runāt ar viņiem tādā viņu saprotamā valodā. Jo arī jāsaka, Kristus nāca pie mums, redzamā un saprotamā veidā. Man liekas, tas ir tas, kas arī ir svarīgs pie jauniešiem, jo jauniešiem, man liekas, tāpat kā arī bērni, viņi jūt ļoti ātri, vai mēs esam patiesi, vai mēs nākam ar viltu. Vai mēs esam patiesi, vai mēs nākam kaut kur ievilināt, vai piemānīt, vai, vai tam līdzīgi, vai mēs esam tiešām mēs. Un es domāju, ka tad viņi uzreiz pamanīja, ja mēs neesam ar atvērtām sirdīm, neesam tiešām gatavi viņus pieņemt tā ir viena lieta. Un otra lieta varbūt tās ir tā, kas mums pašiem jāapdomā bieži. Ja mēs ejam pie jauniešiem, vai mēs esam gatavi mācīties to viņu valodu, mācīties runāt tā, kā viņi to saprot, vai mēs gribam piespiest, lai viņi mācās mūsu valodu. Es ticu, ka viņi iemācīsies mūsu valodu, bet tikai tad, ja mēs vispirms būsim mācījušies viņu un būsim varējuši viņus uzrunāt. Tad mums jāreicinās ar to, ka mums varbūt tās nereti nākas arī kaut ko upurēt. Un es domāju, varbūt vairāk arī par mūsu draugiem, kur ir kādas varbūt tās tradīcijas un kā jau tas draudzē. Daudz kas notiek, kā tas notiek jau desmit gadus, vai divdesmit gadus, vai simts gadus. Kaut kādas lietas vienmēr jāizsver. Mums jāzina, ja mēs gribam jauniešu darbiem, ja mēs gribam jauniešus arī savā draudzē, ka mums kaut kas būs jāupurē. Un tam, man liekas, ir tā mūsu atbildība tiešām būt gataviem kaut ko upurēt viņu dēļ, lai viņi varētu piedzīvot pestīšanu, arī atrast Kristu. Un man jāsaka, pa nožēlu, bieži man šķiet, ka mūsu baznīcās, ir daudzās draudzēs, nav tā gaisotne, kur mēs būtu gatavi upurēt kaut ko. Drīzāk ir vienmēr tā sajūta, ka, ka tie jaunieši kaut ko grib mums atņemt, bet vai mēs esam gatavi viņiem arī kaut ko dot? Tiešām upurēt, jo Kristus daudz upurēja un daudz darīja mūsu dēļ, lai mūsu uzrunātu, lai cilvēks aizsniegtu. Un mēs kā Kristus miesa, kā Kristus draugi, Es domāju, arī mums jābūt gataviem kādreiz lietas upurēt arī jauniešiem par labu viņu dēļ. Un tas katrai draudzē, protams, kaut ko maksā. Katrs upurs ir sāpīgs. Bet uh, es domāju, ka tas ir to vērts, lai izglābtu cilvēku dvēseles. Kristus nežēloja savu dzīvību. Es domāju, ka mēs arī varam mierīgi, ar mierīgu sirdi arī zināt, ka mūsu pestīšana jau netaps neiedragāta, ne arī draudzes dzīve bojāta, ja tajā būs jaunieši, Un ja mēs kādas lietas varbūt tās upurēsim viņiem pa labu, lai viņi varētu būt pie mums, lai arī viņiem būtu kāda vietiņa, jo es domāju, tie vecāki, kuriem mājās ir bērni, kuriem ir pusauģi, viņi zina, ka arī mājās nāks kaut ko pārveidot laiku pa laikam. Kaut ko arī jaunieši paši izdara, kaut ko paši pārveido mājās, bet nerad nāks kaut ko pārveidot, kaut ko pielāgot, un vecāki zina, ka tad, kad viņi gaida, bērniņa ienākšana ģimenē, viņi ļoti daudz ko pārkārto. Sakot to, ka viņi iegādājas gultiņas, tur ratiņus, visu kaut ko beidzot to, ka viņi eh, noņem visus plīstošos priekšmetus, paceļ metra augstumā. Daudz ko nāks pārkārtot. Tāpat arī draudzē, man liekas, daudzas lietas mums jāapzinās, ka mums ir šie jaunieši, mums ir jaunieši, jauni kristieši un bērni. Mums arī jāpielāgo mūsu draugi, arī viss, kas mums ir baznīcā. Tā lai arī viņi varētu droši tur būt, lai viņi varētu tur dzīvot un arī tur mācīties un piedzīvot. Kas būtu tie veidi, kā vislabāk sākt uzrunāt jauniešus? Veidi man šķiet varbūt ļoti daudz un dažādi, un tas patiesībā nav pat, nav neviena ne zelta recepte, ne, ne, ne pareizā varianta, jo kaut kur mums šķiet vienmēr arī var būt tās, ka, lai uzrunātu jauniešus, tur jābūt troksnim, gaismām, basģitārām, rampai, kur skritulēt vai vēl kaut kam tam līdzīgam. Patiesībā man liekas, ka tas ir bijis maldīgs priekšstats. Jo visas tās lietas jau mēs varam salikt arī manas pēc kaut vai pat baznīcā iekšā, bet viņi atnāks, paskritulēs, padarīs kaut ko un būs projām, ja viņiem nebūs tas saturs un tā vēsts. Jaunieši jau tāpatās kā jebkurš cits pieaudzis cilvēks arī dzen meklē, un varbūt es teiktu, pat jaunieši meklē vairāk nekā pieauguši cilvēki savu saturu un balstu dzīvei, pēc kā dzīvot, jo ka pieauguši cilvēki mēs esam, mums jau ir sava vērtības skala, principi un viss, un tad ir grūti mūs uzrunāt. Jaunieši to visu vēl veido. Viņus var uzrunāt, un viņi meklē to saturu, jeb to esenci. Man liekas, nav svarīgi, kā viņi ir iepakota, vai viņi ir iepakota <laughs> ļoti liturģiskā formā, vai viņi ir iepakota ļoti brīvā veidā. Svarīgi tas, lai tā būtu tiešām esence pēc būtības. Un tad es domāju, ka tas arī jauniešus arī piesaista, ja viņi to jūt. Ja tur ir kaut kas, ko viņi var savā dzīvē izmantot kā tādu saturu, kā balstu, kaut ko, kas veido viņu vērtības kalu. Otra lieta tā, ka mums jāapzinās, ka jaunieši vienmēr visu arī pārbauda dzīvē. Viņi nebaidās, kā Dievs teica Bībelē, pārbaudiet mani. Viņi nebaidās pārbaudīt, viņi nebaidās iet ekstrēmās galējībās. Un tas ir tas labais, ka mēs varam viņiem dot to esenci un varam zināt, ka viņi viņu arī pārbaudīs. Un tas nav atkarīgs vairs no mums. Tad tās ir Dieva attiecības ar viņiem tajā brīdī. Un Dievs vēlas uzrunāt jauniešus, vēlas ik vienu cilvēku uzrunāt. Un Man gribās teikt, tad mēs savu esam padarījuši, un tālāk šis jaunietis ar Dievu pats veido savas attiecības. Tas būtu viens. Protams, ja es teicu, varbūt tās tur liturģiskā vai tādā formā iepakots, tad, protams, varētu kāds protestēt, pagaidiet, pagaidiet. Ja neesmu redzējis jauniešus, kur ģīptu par liturģiju vai augstbaznīcisko tādu kārtību. Es domāju, ka nē, varbūt tās neģīptu, bet tad, ja viņi tomēr redz, ka tur ir tās saturs, ka tā ir jēga un ka tas viņu dzīvē arī vajadzīgs, tad viņi to nāks tad viņi darīs līdzi. Ja tiešām tur būs tas saturs, un ja mēs to darīsim arī viņu dēļ, ja mēs tikai visu to, teiksim, liturģisko vai augstbaznīcisko formu, kur varbūt tās šķiet nav jauniešiem īsti piemērot, ja mēs viņu tiešām tikai sevis dēļ lietosim, tāpēc, ka mēs tā gribam, mēs esam pieraduši, tas mums ir vajadzīgs – tad es ticu, ka viņi arī neies līdzi, jo tas ir mums vajadzīgs. Bet, ja tas tiešām viņi, mēs dodam viņiem to iespēju ieraudzīt un satvert to, ka tas ir viņiem vajadzīgs, tad es domāju, viņi ies līdzi. Un es domāju arī, ka ir pietiekami daudz pasaulē arī šobrīd tādu piemēru, kur pēc visiem standartiem jauniešu darbs nedrīkstētu notikt, un viņš tomēr notiek daudz vietu. Es atceros, ka studiju laikā pasniedzējs rādīja mums draugus, kur bija kāda kundze gados pāri 70. Viņa vienkārši sēdēja un runāja stāstīja jauniešiem un runāja viņa ilgi, monotoni, bez piemēriem, bez nekā. Un tik un tā sēdēja 30 jauniešu riņķī un klausījās. Pēc būtības, pēc visiem pedagoģijas principiem, tur nedrīkstēja sēdēt neviens no jauniešiem. Bet tādēļ, ka tur bija tas saturs un tur bija atvērts sirds, kas bija gatava pieņemt jauniešus un viņiem dot, tas ir tas, kas ir izšķirošs nevar būt tās vienmēr tas stils, jeb mode visam, viss, kas mūs ietekmē. Mēs esam laika bērni, viss mūs ietekmē. Tomēr svarīgākais, lai mēs nezaudējam saturu. Es domāju, vēl tā, ja mēs tiešām uzdot praktiski to jautājumu, ko mēs varētu jauniešiem dot teiksim, šajā vasarā, ja tagad šajā laikā, kad viņiem skola beidzās, nu, ir daļa, kurai vēl sesija un eksāmeni, un tomēr ir daļa jauniešu, kas vienkārši bauda dzīvi un bauda vasaru, ko mēs viņiem varētu tādu dot un ko mēs varētu viņiem piedāvāt. Es domāju, ja mēs tādu jauniešu darbu gribētu darīt, ja mēs to darām jau mūsu draudzē, tad svarīgi būtu vienkārši, ka mēs mēģinātu jauniešus vispirms jau uzrunāt tos pašus jauniešus, kas ir jau mūsu draugzēs. Jo es ticu, ka katrā draudzē ir vismaz viens, divi jaun, jaunieši, jeb jauni cilvēki, ar kuriem mēs varētu runāt un tiešām pacelt šo jautājumu, vai mēs gribam uzrunāt jauniešus arī cilvēkus vispār viņa dzīves sākumā. Jo Vienmēr liekas, tas ir daudz vērtīgāk un arī svētīgāk, ja mēs cilvēku spējam uzrunāt viņa dzīves sākumā, ka viņa visu savu dzīvi var nodzīvot ar Dievu, nevis tikai kapu malā. Tāpēc, domāju, pirms vajadzētu vienmēr sākt ar tiem jauniešiem, kas mums draudzē jau ir. Viņi ir tas pamats, viņi ir tie, kas jau ir kaut ko atraduši, satvēruši, jo citādi viņi nebūtu. Un viņi to var dot arī tālāk. Un, nu, mums varbūt ir svarīgi, lai mēs viņus atbalstam un motivējam. Un tad es domāju, ka tad jau var Katra draudz var būt tās vai katra grupa pats spriest, kā viņi piesaista jaunus cilvēkus, kā viņi uzrunā jauniešus, vai viņi rīko kādas īpašas pasākumus, vai viņi vairāk domā par liecību, ko viņi paši var dot, tā teikt, viens otram, savās skolās, savos pulciņos, nodarbībās, sportā vai vienalga, kur viņi ir. Katrs var meklēt savu, savai vietai atbilstošu un savai sirdī atbilstošu aicinājumam atbilstošu formu un veidu. Bet pats galvenais ir, ka to sāk darīt. Ka iegūst šo skatījumu, mēs gribam iegūt jauniešus mūsu draudzē, un arī nevis tāpēc, lai mums būtu jaunieši draudzē, bet tāpēc, lai mēs spētu uzrunāt un aizsniegt cilvēkus un dot viņiem iespēju atgriezties un nodzīvot visu savu dzīvi ar Dievu, nevis tikai kaut kad vēlāk. Jo, kā jau iepriekš mēs runājām, vēlāk jau mēs izaugam, mēs kļūstam lieli, cieti, gudri un stabili, un mums ir grūti uzrunāt. Taču tā ir jaunībā tur ir tā iespēja, ka mēs vēl veidojamies, jaunieši vēl veidojās. Mēs varam viņiem dot gan kristīgu pamatu, gan dažādas ētiskas lietas, par kurām mēs cīnāmies sabiedrībā. Mēs viņus varam ielikt jauniešos jau pamatā iekšā, un jaunieši ir mūsu rītdienas sabiedrība. Lūksim Dievu, visvarenais Dievs un Kungs, mēs Tev slavējam, mēs Tev pateicamies, ka Tu neuzlūko cilvēku vaigu, ka Tu neuzlūko viņa gadus, ka Tu neuzlūko pat viņa trūkumus un grūtības – bet ka tu tik tiešām dod savu aicinājumu, un ka tu esi tik varens, ka tu savu darbu dzēri caur mums, neskatoties ne uz ko. Mēs pateicamies Dievs par visiem, kurus tu esi mūs aicinājis, mūsu agros gados, kuriem tu neesi ļāvis nodzīvot mūsu dzīvi tukšībā un vēja ķeršanā, bet esi ļāvis tevi satikt jau agros gados. Īpaši tā pateicamies, kungs, par visiem, kurus tu jau agros gados esi aicinājis savā kalpošanā. Mēs tev lūdzam, ka tu stiprini viņu rokas, ka tu stiprini viņu sirdis un prātus, ka tu tiešām ved pa savu ceļu, lai neviens nenicina tavu kalpu jaunumu, bet lai tavi kalpi, kungs, var tikt nostiprināti tavā līdzībā veidoti, tevis veidoti Kristus līdzībā. Mēs tevi lūdzam, visvarenais Dievs, ka tu pašķir visus ceļus kalpošanā, ka tu pašķir arī to cilvēku prātus un domas, kuru izlemšanā ir vai kādās vietās notikt jauniešu darbam vai nē. Mēs tev lūdzam, ka tu svētī attiecības starp jaunāko paudzi un vecāko paudzi draudzēs, Kungs, ka Tu izlīdzini pārpratumus, palīdz viņiem vienam otru saprast, un ka Tu ļauj izbaudīt šo bezgalīgi lielo neizmērājumu svētību, kādu Tu esi katram paredzējis un grib dot. Lai Tev, Kungs, vienam ir viss gods un slāva, un Kungs, lai mums ir iespēja redzēt mūsu zemē, un ne tikai mūsu zemē, daudz jaunu cilvēku nākam pie ticības, piedzīvojam Tavu žēlastību, saņemam Tavu spēku un kalpojam Tavu valstībā, līdz Tu nāks otru reizi. To mēs tev lūdzam Jēzus Kristus varenē vārdā. Āmen. Jūs klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā radio ēterā skan katru pirmdienu pulkstens 5.10.